نفسي بتقوى الله جل وعلا فقد فاز من اتقى الله أيها الناس عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دوزانك كإيمان baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam sambamba na ahli zake na masahaba zake man sara ala nahjihim ila yaumiddin ayuha nasu ibadallah hakika bila shaka maudhui yetu katika ijumaa ya leo inasema karithatu wa ma'satu kariyako tadhkirun wa darsun lana janga la Kariakoo ni ukumbusho, kadhalika pia ni somo kwetu sisi. Ndugu zangu katika imani, kawaida ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kuleta majanga mbalimbali mbali, lengo lake ni kututia hofu sisi waja wake na kututaka turudi kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, wama nursilu bil ayati illa takhwifa, nasema Allah subhanahu wa ta'ala na hatutelemshi alama zetu na adhabu zetu isipokuwa kwa lengo la kuwatia hofu waja wake. Hili ndilo lengo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala huwa analileta katika kuleta mitetemeko mbalimbali na kuleta majanga mbalimbali na kuleta matukio mbalimbali ambayo ili kuudhi kadhalika ili kuumiza waja wa Allah tabaraka wa taala. Qala Qatada rahimahullah inna Allah ta'ala يخوف الناس بما شاء من الآيات لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون أنا سمع قتادة رحمه الله إن الله تعالى حقيقة يا الله سبحانه وتعالى يخوف الناس بما شاء أنا وخفيش وات وجامب ألتكالو من الآيات كتك ألاما بالي بالي لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون وين وتهاو watapata mazingatio, kadhalika pia watakumbuka, kadhalika pia watarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ndilo lengo la Allah subhanahu wa ta'ala, kuleta mitihani, kadhalika pia majanga, kadhalika pia mitetemeko mbalimbali ya ardhi. Ayuha nnasu ibadallah, dhakara Ibnu Kathiri rahimahullahu ta'ala, ametaja al-Imam Ibnu Kathiri rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود رضي الله عنه فقال أيها الناس إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه أنا سمع الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر لنا tuambiwa sisi tumetajiwa sisi anna al-kufa tarajafat ya kwamba ardhi ya kufa ilipata ukame ala ahdi ibn mas'ud radhiyallahu anhu katika zama za Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu kufa ilikumbwa na janga la ukame watu wakawa wanakufa kwa kiu maji hayapatikani kadhalika pia wanyama hawapatikani ardhi imekuwa kame Kufa ilikumbwa na, na, na janga hilo katika zama za Abdullah ibn Mas'ud na radhiyallahu anhu. Faqal, akasema Abdullah ibn Mas'ud, ayuha nnas, enyi watu, inna rabbakum yasta'tibukum fa'atibuhu, hakika mola wenu anataka mumkimbilie yeye, basi mkimbilieni Allah subhanahu wa ta'ala, basi rudini kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haya ndiyo malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala kuleta mabalaa mbalimbali kwa watu ili watu wapate kukumbuka uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala na warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala أيها الناس عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام الله سيما الله سبحانه وتعالى katika suratu al-an'am kuanzia aya nambari 40 mpaka aya nambari 44 anasema Allah subhanahu wa ta'ala قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرئوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أنسمع الله سبحانه وتعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله سيم محمد وأنبيه Mwaonaje ikiwa itakujieni nyinyi adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, au atatukumu saa, au kikujieni kiyama? Aghaira Allahi tad'un, je asiyekuwa Allah mtamwomba? Mtathubutu kuma mola mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala? In kuntum sadiqin, ikiwa kweli nyinyi wa kweli kwa hayo madai ambayo nyinyi mnayapeleka kwa Mungu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasema Allah subhanahu wa ta'ala bal iyyahu tad'un bali yeye Allah peke yake mtamuomba bal iyyahu tad'un bali yeye Allah peke yake mtamuomba fayakshifu ma tad'una ilayhi insha atawaondosheni yale ambayo kwamba mnamuomba akipenda watansauna ma tushrikun na mtawasahau yote ambayo mmemshirikisha nayo Allah subhanahu wa ta'ala kisha akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala walaqad arsalna ila umamin min qablik na hakika tumepeleka mitihani mbalimbali mbali, kwa umma mbalimbali zilizokuwa kabla yako, tumewapelekea mitume walipowakadhibisha mitume hao, fa akhadhnahum bilbasai wadharra, tukawashika tukawaadhibu bilbasai wadharra, kwa shida mbalimbali, kadhalika pia kwa madhara mbalimbali. Laallahum yatadarraun, huenda watu hao watanyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u lau kama ilipowajia wao ba'suna adhabu yetu tadarra'u wangenyenyekea walakin qasat qulubuhum lakini haikuwa hivyo zimekuwa ngumu nyoyo zao wazayyana lahum shaytan na shaytani amewapambia wao ma kanu ya'malun, kwa yale waliokuwa wakiyafanya. Shetani anazidi kuwapoteza kwa yale waliokuwa wakiyafanya. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala anawaletea mabalaa mbalimbali, lakini wao hawanyenyekei na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema tena Allah subhanahu wa ta'ala, falamma nasu ma dhukiru bih, waliposahau yale waliokumbushwa, fatahna alayhim abwaba kulli shay'in, tukawafungulia milango ya kila kitu milango katika kheri, kadhalika pia katika mali, kadhalika pia katika watoto, milango ya kila kheri tukawafungulia. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idha farihu bima utu, mpaka wakapindi ambapo wakafurahi yale waliopewa, wakafurahia yale waliopewa, wakasahau ya kwamba kuna kufa. Hapa ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akapitisha jambo lake. akhadhnahum baghtatan fa idha hum mublisun ghafla tukawachukua kwa adhabu yetu tukawaadhibu kwa adhabu yetu baghtatan tena kwa ghafla fa idha hum mublisun tahamaki wote wanakuwa ni watu wenye kukata tamaa na kusalimika na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ayuha nasu ibadallah hii ndiyo kawaida ya Allah subhanahu wa ta'ala watu wanapofanya maasi mbalimbali na wanapomsahau Allah subhanahu wa ta'ala basi Allah subhanahu wa ta'ala huwa anawafungulia milango ya riziki anawafungulia milango ya kujisahau kisha wanapojisahau zaidi basi Allah subhanahu wa ta'ala ina anawajia wao kwa adhabu anawapa adhabu na kuwachukua mauti na wajia wao kwa ghafla tahamaki wanakata tamaa tena na kuendelea kupigania zile ndoto zao ambazo wao walikuwa wakiishi nazo أيها الناس عباد الله قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أي من الأموال والأولاد والأرزاق أنا سمع الإمام بن كثير أكي تفسير آيه مباك فلا ينبقوا واو watakapofikia kiwango wakafurahia yale waliopewa wakasahau uwepo wa الله سبحانه وتعالى أنا anasema ابن كثير أي من الأموال والأولاد والأرزاق wakafurahia katika mali mbalimbali kadhalika pia katika watoto waliopewa kadhalika pia na riski mbalimbali walizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala ikafikia kiwango wakajisahau wakajisahau kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala akhadhnahum baghtatan hapo ndipo ambapo kwamba tunawachukua kwa ghafla mtu anatoka katika nyumbani kwake anatoka nyumbani kwake anaelekea kazini akiwa na matarajio kwamba yeye atarudi jioni kadhalika pia wakati mwingine pia mtu hata familia yake aiyagi amechelewa kuondoka nyumbani kwake anaelekea katika kazi yake lakini kumbe ndiyo mwisho ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemwandikia akhadhnahum baghtatan ay ala ghafla tunamchukua katika hali ya kughafilika hali ya ghafla hajui kwamba mauti imemkaribia fa idhahum mublisun tahamaki wao wanakuwa ni watu na kukatana tamaa ay ayisuna min kulli khair anasema al-Imam Ibn Kathir rahimahullah wanakuwa wamekata tamaa na kila khair haya ndiyo maelezo ambayo anayataja al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala akitafsiri aya hii أيها الناس عباد الله قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى فإذا هم مبلسون أي آيسون من كل خير وهذا أشد ما يكون من العذاب أن يؤخذوا على ذرة وغفلة وطمأنينة ليكون أشد لعقوبتهم وأعظم لمصيبتهم أنا سيما رحمه الله تعالى الإمام السعدي رحمه الله فإذا هم مبلسون tahamaki wao wanakuwa ni watu wanaokata tamaa akasema ai ayisuna min kulli khair wanakata tamaa na kila khairi wa hadha ashaddu ma yakunu min aladhab na hili ni katika adhabu kali kabisa inayokuwa an yukhadhu ala dhirratin wa ghaflatin wa tumaanina Allah subhanahu wa ta'ala anapofikia kiwango akahitaji watu hawa mauti yao iwafike wakiwa katika hali ya kukafirika wakiwa katika hali ya kukafirika kadhalika pia wakiwa katika hali ya kutulizana. liyakuna ashaddu liuqubatihim wa adhamu limusibatihim, ili liwe jambo hili kuwa ndiyo adhabu yao kali. Kadhalika pia liyakuna hadha al-amru ashadda liuqubatihim wa adhamu limusibatihim, liwe jambo hili kuwa ndiyo adhabu yao kali kadhalika pia ndiyo mtihani wao mkubwa kabisa. Inafikia kiwango na mali walizonazo na familia walizonazo na riski wanazotafuta, wanakata tamaa tena na maisha haya duniani. Tumesikia mangapi katika kadhia hii ya Kariakoo, wangapi walikuwa wakipiga simu na wengine wakituma message mbalimbali kwa watu waliopo uraiani, wakisema hewa huko ni nzito, hatuna tena matumaini ya kuishi tena, dalili za uhai sisi hatuna tena, naomba nimelee mwanangu hatupumui vizuri, tunapumua kwa shida, tuna njaa kali, hatuna kiu kali, wanataja maneno mbalimbali walionayo, kiu ni kali, hatuela siku ya tatu. Yote haya ni kuonyesha ya kwamba wao wameshikwa na Allah kwa ghafla. Hakuna aliyetarajia jambo lile. Ametoka katika, katika nyumba yake, ameondoka, ameiacha familia yake na pengine pia hakuwahi kuaga familia yake, lakini amefika mazingira kama haya, anatumia simu kuwaaga wale aliowacha. Naomba nielewe mwanangu, naomba ufanye kadha, naomba ufanye kadha. Hawana tena matumaini ya kuishi katika ulimwengu huu. Hivi ndivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyowaadhibu, kadhalika pia anavyochukua waja wake ambao wameghafilika na Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yatawalla sarair. Ndugu zangu katika imani maudhui ya khutba yetu ya leo inasema karifatu wa ma'asatu kariyakuu tadhkirun wa darsun lana janga la kariyakoo ni ukumbusho kwetu sisi ili turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ayuha nasu ibadallah an uqbata ibn muslim عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج رواه أحمد وصححه الألباني رحمه الله imetaja hadithi ambayo imetoka kwa Uqba ibn Muslim ametoa na yeye kutoka kwa Uqba ibn Amir kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema idha ra'aita Allah yu'ti al-'abda utakapomwona Allah subhanahu wa ta'ala anampa mja wake anamruzuku mja wake minad dunya anamruzuku na kumkunjulia katika dunia ala maasihi juu ya madhambi aliyonayo mja huyu, anamkunjulia ma yuhibbu, yale anayoyapenda mja huyu ayapate. Allah subhanahu wa ta'ala anamkunjulia na kumpatia. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa innama huwa istidrajun, hakika si vinginevyo hiyo anayoifanya Allah subhanahu wa ta'ala ni istidrajun. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kumpumbaza aghafirike na dunia, ili amchukue akiwa katika hali ya kughafilika. Allah subhanahu wa ta'ala huwa anawafanyia hivyo waje ambao wanajisahau kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ayuha nasu ibadallah Allah subhanahu wa ta'ala analeta mitihani hii na anatughofisha waja wake katika mambo mbalimbali ili tuweze kurudi kwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Tukaweza Kariakoo ni ukumbusho kwetu, kadhalika pia tunatakiwa tuogope siku ya kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa fama yaziduhum illa tughyanan kabira anasema katika suratu al-Isra aya nambari 60 wanukhawifuhum na tunawakofisha hao fama yaziduhum illa tughyanan kabira hakuna itakalowazidishia wao katika hofu tunazowapa haiwazidishi wao isipokuwa tughyanan kabira inawazidishia ujeuri uliokuwa mkubwa kabisa pamoja na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na ukumbusho wa Allah subhanahu wa ta'ala lakini tahamaki watu wanajisahau na Allah subhanahu wa ta'ala kinachowazidishia wao ni ujeuri uliokuwa wazi kabisa ayuha nasu ibadallah leo wangapi katika watu ambao wameshuhudia tukio zima la Kariakoo lakini bado hawajarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala bali wengine kwa ajili ya kushukuru kule kusalimika kwao wamekwenda kunywa pombe kwa ajili ya kushukuru jambo hilo ayuha nasu ibadallah hili ni jambo la hatari ikifikia kiwango hiki nafsi zimechupa mipaka katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala wanataja ahlul ilmi rahmatullahi ta'ala alayhim alayhim wa hadha ablagh ma yakunu fi at-tahalli bi sharr ومحبته وبغض الخير وعدم الانقياد له wanataja ahlul العلم ya kwamba ikifikia kiwango hiki imefikia ukomo mje anapojipamba katika shari kadhalika na kuzipenda zile shari na kuchukia kheri na kutojifungamanisha na Allah subhanahu wa ta'ala inafikia kiwango hiki hata kama akaingia katika mambo ambayo yanatakiwa yamkumbushe uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika pia kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala anajisahau katika mambo kama hayo ayuha nasu ibadallah Nafsi nyingi leo zimekufa katika hili. Leo wangapi katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayatumia kama ni mauidha, kadhalika pia ni ukumbusho kwetu. Leo watu wangapi wanayafanya mambo hayo na hawakumbuki kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyarati al-qubur fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Anasema Rasul alayhi salatu wasalam, nilikuwa mimi nimewakataza nyinyi kuzuru makaburi fazuruha basi muda huu yazuruni hayo makaburi fa innaha tudhakirukum al hakika hayo makaburi yanakumbusheni nyinyi uwepo wa akhirah lakini cha ajabu watu wa zamani walikuwa wakikumbuka mambo kama haya wananyenyekea na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala lakini leo watu waovu na watu wa shari wanafanya zina katika hayo makaburi wanaona gharama ya kwenda guest ni nyingi wanaamua kutumia kaburi ambalo limepigwa msasa vizuri, basi wanafanya zinaa juu ya hayo makaburi. Nafsi zimekuwa hazishtuki tena kutokamana na zile alama ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anatupatia ili tuweze kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. nasu ibadallah, mauti ya ghafla na tukio hili ambalo limetokea Kariakoo, watu wameondoka katika majumba yao wakitaraji watarudi tena katika familia zao, watawaona tena mama zao, kadhalika pia watoto wao, lakini mauti yamewafika ghafla. Min alamati saa allati dhaharat fi asrina hadha, ni katika alama ya kiyama ambayo imedhihiri katika zama zetu hizi. Anasema wanawachuoni rahmatullahi ta'ala alaihim min alamati saa kafiratu mauti alfajaa wanataja ahlul ilmi rahmatullah kwamba katika alama za kiyama ni kukithiri kwa vifo vya ghafla an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu kutoka Anas ibn Malik radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة أنا سممت صلى الله عليه وسلم حقيقة كعلامة قيامة ni kudhihiri kwa mauti ya ghafla. Haya anayataja Rasulu alayhi salatu wasalam, na yote haya ili watu wapate kukumbuka na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kujua kwamba ipo siku watarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo watu wengi hawakumbuki na matukio kama haya. Wanaweza wakakaa watu katika kijiwe wanavuta bangi, na mmoja wao akadondoka chini, wakaenda kumzika na wakakutana tena baada ya mazishi kijiwe kile kile mahala pale pale, wakaendea tena kuvuta bangi. nikuonyesha ya kwamba watu hawarejei wala hawanyenyekei kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ile matukio ambayo kuepo kukumbusha watu kwa na Allah subhanahu wa ta'ala leo nafsi na nyoyo zimekufa kabisa katika kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala ayuha nasu ibadallah wanataja al alilmi ya kwamba walaqad kana fil madi yash'uru ar-rajul wa yahisu bi muqaddimati al-maut wa yabqa ayyaman marida wa qad ya'rifu anna hadha أن هذا المرض مرض الموت فيكتب وصيته ويودع أهله ويوصي أولاده ويقبل على ربه ويتوب مما سلف منه ويبدأ في ترديد الشهادة ليختم له بها ونتاج أهل العلم يقوم لقد كان في الماضي حقيقة ولكوا واتك katika muda يشعر الرجل ويحس بمقدمات الموت mtu anadhani na kuhisi anahisi kabisa yale mambo ya mauti kwamba yeye muda si mrefu atakufa wayabqa ayyama marida anabaki muda mrefu akiwa mtu huyu ni mgonjwa mwenye maradhi waqad ya'rifu anna hadha almarad maradhu maut na anafahamu ya kwamba maradhi haya kwa hili ninalohisi ni maradhi ya kufa kwangu fayaktubu wasiyatahu anapata muda wa kuandika wasia wake wayuwaddiu ahlahu na anawaaga familia yake wayusi auladahu na anawahusia watoto wake katika wasia mbalimbali wayukbil ala rabbi na anaelekea kwa Mola wake wayatubu mimma salafa minhu na anatubia kwa yale yaliyotangulia katika madhambi yake wayabdau fi tardidi shahada na anaanza sasa zoezi la kuitamka shahada mara kwa mara liyukhtama lahu biha ili yeye ahitimishiwe umri wake na hiyo shahada amma alana fatara ar-rajula sahihan muafan la yashtaki min min shay'in albatta anasema wanataja ahlul ilmi rahmatullahi ta'ala alayhi ama katika muda tulionao utamwona mtu akiwa mzima wa afya la yashtaki min shay'in haugui chochote albatta kabisa anaondoka nyumbani kwake anakwenda katika nyumba yake anakwenda katika kazi zake anaingia katika biashara zake thumma nasma'u khabara wafatihi faj'atan kisha tunasikia habari za kufa kwake ghafla kabisa ni mtu ameondoka hapa amepanda gari ambalo wewe mara nyingine pia unapanda ghafla ukasikia gari limepata ajali na fulani hatuko naye kadhalika pia amepanda pikipiki ambayo mara nyingine pia wewe huwa unapanda pikipiki hiyo na ghafla ukasikia pikipiki yake imekanyagwa na gari na fulani hatuko naye, au amekwenda katika, katika biashara yake na ghafla ukasikia jengo limeporomoka na fulani hajaonekana, na leo ni siku ya nne au siku ya tano, na wengine wakaashumu kwamba ameshakufa kwa sababu tayari uokozi umeisha na siku zilizobaki haiwezekani mtu akabaki akiwa hai, na wengine wakapotea kabisa, wasionekane si kucha wala si unywele wake, yani mwili wako pia mpaka jamaa zako wakaukosa. Haya ni mambo yenye kutokea sana katika maisha tunayoishi ayuha nasu ibadallah mithl alawadi almufajaa التي يهلك الناس بها يهلك بها الناس فجأة فعلى العاقل أن يكون دائم اليقظة والاستعداد للموت ولقاء ربه ذكي mtu من akili Kwa matukio kama haya ajitahidi yeye muda wowote awe ni mtu mwenye kuzinduka, kadhalika pia ajiandae na mauti, kadhalika pia ajiandae na kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. uzangu katika imani, tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tukio hili la Kariakoo ndio ni mauidha kwa sisi kadhalika pia turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala hakika madhambi yamekuwa mengi sana tunambarizi Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma ati nufusana taqwaha wa anta khairu man zakkaha anta من wa mawlaha sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam